بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amarin da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu da koyar da mu na dubba irin na addinin musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 326 a ƙarshen hadisi na 763 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 327 a farkon hadisi na 764 kalal musannifu rahimahullahu ta'ala babu la ya ƙulu afon yi shigo za mu tashi babi na 328 kenan a farkon hadisi na 765 malam ya ce babu ƙausu ƙuzahin wannan babin zai magana a akan ƙausu ne menene ƙuzahin shi shine abinda muke ce ma bakan gizo da Hausa bakan gizo wanda wani lokaci za ka ga ya fi fitowa cikin damina za ga ya ba da waɗansu kaloli da ja da yalo da bulu da mine ne haka ne da turanci ana ce mashi rainbow ko wanda a canfi irin na bahaushe yana cewa ruwan gizo wai bakan gizo yana shanye ruwa ma'ana yana hana sarkar ruwa da haka a canfi na bahaushe idan hadari ya haɗu sai ga bakan gizo to bahaushe yana ganin kamar wannan hadarin ba zai ruwa ba sai a ce wannan bakan gizon ya shanye ruwa ko ya tsotsa ruwa to wannan da hausa kenan ko a hausa kenan amma bakan gizo din nan mai shari'a ta ce game da shi da larabci ana ce mashi ƙausu uzahin to waɗansu malamai masu sharhin wannan littafi na al'adabul mufrat kamar shi fadlullahi samad yana cewa maksudul musannifu bi hadhihi tarjama wal al'imau ila ba'afi mayurwa yurwa fi nahyi an an ƙalu ko an yi ƙala ƙausu ƙuzahi kun san ɗan kun kalli babukan da muka wuto baya kamar imamul eh, bukhari yana ambata mana waɗansu na fuzza wanda bai kamata yi amfani da su a musulunci ba to sai ya ce babu ƙausu ƙuzahin to yana nufin shi ma ba a faɗar wannan lafazin ko kuwa to shi ne kamar da na faɗa fadlullahi samad wanda wannan maganin ma albani ya faɗe ta shi ne. kamar sun fahimci cewa abinda ya sa imamul bukhari ya yi wannan babin a daidai wannan gabar Shi ne don yi raddi ga wata magana wadda ta shahara cewa an hana fadar ƙausu ƙuzahi mun gane an hana fadar ƙausu ƙuzahi akwai malamai akwai wanda akwai camfin da ake cewa ba a faɗar haka ba a cewa ba kan gizo mun gane to sai al'imamul bukhari ya yi wannan babu nan ba korewa yake ba tabbatarwa ce yake cewa ba wani dalili wanda ya zo cewa ba za a ce ba kan giza ba kushe sai sai ya saƙo shi a wannan babukan wanda suke da alaƙa da maganganu wanda ya halatta a faɗa don ya nuna maka cewa shi wannan baya cikin wanda aka hana mun fahimci tarjamai to wannan shi ne abinda malamai suka ce dangane da ita wannan tarjama ta imamul buhari a daidai wannan wurin kamar yadda muka ce abinda ake ce makausu kuza shi ne bakan gizo wanda muka ce a aƙidar hausawa ko a jahiliyar hausawa suna ganin yana da alaƙa da rashin safkar ruwan sama to za mu ji a shari'a kuma fa imamul buhari haddasa Hassanu, الحسن Umar. umar قال حدثنا عبد الوارث عن علي ابن زيد قال حدثني يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال قال المجرة باب من أبواب السماء وأما قوس قزه فأمان من الغرق ba'a da ƙaumi nuhin alaihissalam wannan asarin an samu shi daga abdullahi dan abbas maganan nan ta abdullahi dan abbas ce allah ya ƙara masu yarda ƙala abdullahi dan abbas yake cewa almajarratu ita almajarra menene almajarra ba sai da zamu kira shi da hausa ba amma dai akwai wani abu suna nan mai ake ce mashi mulki mai ake ce mashi da turanci mulki mulki mulki mai ake ce ina mulki cikin galaxy akwai mulki mai ake ce mulki wai ake cewa komi wani abu dai kamar haka nan alga tumala <laughs> na cikin geography ne abinda ya shafi eh cikin galaxy ne ho <laughs> yauwa to shi mai mulki din takamaimai ya za mu ce mashi da hausa Eh. to almuhim dai almujarra kamar yadda malami ya ce waɗansu nau'uka na taurari ne wanda suke haskaka sama kamar yadda wannan asirin zai nuna hasken da ake gani a sama to su ne suke ba da wannan hasken sannan kuma su ne ƙofofin shiga sama sannan kuma akwai wani ruwa wanda yake a sama to wannan ruwan daga wannan kofofin na almujarra yake fita ainihin abin gadin to shi yasa ya ban san yadda za mu sanya shi da hausa ba mu ba shi wata kalma guda daya nau'uka ne na taurari a sama suke wanda su ne kofofin sama a san ai sama tana da kofa kamar yadda ya tabbata a hadisi lokacin da manzan allah aka yi isra'i da miraji da shi a ya ce idan an je sama ta daya mala'ika jibril zai kwankwasa sai a cewa ne ne sai ce mala'ika jibril ne sai a ce kai da waye sai ce ni da muhammad ne sai a ce an mashi izini ya zo sai ce yi eh. sai a buɗa musu mun gane to waɗannan su ne almasharra ɗin to shi ne nan abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda yake cewa ita wannan waɗannan almajarra ɗin almajarratu sai ya ce babun min abuwa sama ka gani kofa ce daga cikin kofofin sama wa an ba kausu kuzahin sai ya ce amma shi bakan gizo da kuke gani ka amanun min algaraki ba da qaumi nuhin alaihi salam to shi kuma aminci ne ga duniya min algaraki cewa ruwa ba zai cinye duniya ba min ba'adi qauminu ko kuma ba da qauminuhin bayan da ruwa ya ci mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kun san ruwa ya cinye duniya lokacin annabi nuhu wannan ruwan dufanan da aka yi to kamar yadda wannan asarin yake nuna bayan wannan ruwan dufanan sai Allah ya bayyanar da wannan bakan gisa ɗin shi kuma amfaninsa ga duniya shi ne ya zama security ga duniya cewa ruwa ba zai cinye duniya ba kaga kamar abin da bahaushe yake cewa yana tsotsa ruwa din ko da ruwan ya zo zai cinye duniya to shi zai tsotsa ruwan ruwan ba zai cinye duniya ba kun fahimta haka abdullahi dan abbas sai faɗa game da waɗannan amma na gaya muku manufar shi imamul bukhari ba wannan ilimin yake so a'a shi yana randi ne ga wasu malamai wanda suka ce ba a cewa bakan gizo da larabci ba a cewa kausu uzai to sai ya kawo wannan asalin cewa ga abdullahi dan abbas har ma yi bayani akan shi mun fahimta to wannan asarin yana da rauni kuma yana da rauni asarin asarin yana da rauni eh, a cikin isnadinsa akwai aliyu ibn zaidi ibn jada'an za ga aliyu ibn zaidi wanda shi ya karbo hadisin daga yusuf ibn mihran an ibn abbasin to shi aliyu ibn zaidin dinnan Shi ne kuma ibn jada'an ibn hajarin yayi magana akan sai ce da ifun marwaici ne mai rauni haka imam dabarani ya faɗa a littafin al Alkabir. sannan albani rahimullahu ta'ala a da'iful adabil mufrad ya ce da'iful isnad wannan hadisin isnadinsa yana da rauni fihi aliyu ibn zaidin domin a isnadin akwai aliyu ibn zaid sai ya ce wa huwa ibnu jada'an shi ne ake ce ma ibnu jada'an sai ce da ifin shi shi ne mai rauni a wajen malaman hadisi mun gane kenan raunin harda kenan ake magana da haka wannan asarin da ifi ne amma za mu ga waɗansu bayanan sun fita a babi na gaba da haka ma'amala ya ce babu almajarrati wannan babin shi kuma zai magana akan majarra ɗin wadda muka ce mulki mai suke ce mata wani nau'i ne ko wanda da zo ne na taurari wanda suke haskake duniya a kanar bukhari haddasinan humaidiyu kanar haddasinan sufiyanu an ibn abi husaini wa gairihi an abin dufail sa'ala ibn kawwa aliyan anil majarra kana huwa sharajus sama'i wa kuti hati sama'u bima'in hamir wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga abin ɗufai yake ba mu labarin cewa sa'ana ibnul kawwa aliyan wani mutum ne da ake ce ma ibnul kawwa ya tambayi sayid na aliyu allah ya ƙara masu yarda al majarra ya tambaye shi bayani game da ita wannan almajarra din. kala sai aliyu ya ce masa allah ya ƙara masa yarda huwa sharajus sama huwa sharajus sama sai ya ce masa ita waɗannan almajarra ɗin huwa sharajus sama su ne hanyoyin sama hanyoyin da ake bi a shiga sama ke da yake nufi sannan sai ya ce wa min ha futihati sama'u bima'in munhamir kamar da Allah ya faɗa a cikin alkurani suratul qamar sai ya ce wa minha daga wannan almajarra din ne kuma futihati sama'u aka bude sama bima'in da wani ruwa munhamir mai kwararowa mun gane domin idan ka tafi nan sama duk ka wuce wannan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai don ka wuce sama ta bakwai ruwa ne ruwa ne saman ruwan kuma sai an ka wuce sama ma za ka wuce hayaki tukun sannan ka wuce hayaki sai ka wuce ruwa to ka wuce wannan ruwan shi kuma al'arshi yana saman ruwa shi kuma ubangiji ya daidaita kan al'arshi to haka tsarin halittar sama take da to shi ne ya ce wannan daga wannan ƙofofin ko wannan hanyoyin na almajar ɗin daga nan ne kuma aka buɗa sai wannan ruwa mai kwararowa yake kwararowa daga wurin to akalla dai wannan yana nuna maka mu'jiza ta musulunci wannan maganganun ana yanzu shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce a lokacin ba wani ilimi wai shi geography ko wani abu kamar haka nan amma an yi waɗannan bayanan ko da suna aka faɗa wani abu ne balle ya bayanin yadda abin yake to kuma yawanci za a ga discoveries na science in ya zo sai na konfamin waɗannan abubuwa sai na konfamin waɗannan abubuwa wannan hadisin wannan asarin shi na aliyu ya inganta albani ya inganta shi a sayul adabin mufran nashi قال البخاري حدثنا عارم قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس alƙaus amanun li ahalil ardi min algaraki wal majarratu babu sama'in shaƙo tanshaqqu minhu sai kuma asarin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda wanda sa'id ibn jubair babban tabi'in nan ya karɓo daga wurinsa sa'id ibn jubair yana daga cikin manyan tabi'in mun taɓa yin magana a kansa sa'id ibn jubair abinda za ka rike game da shi shine hajjaji ibn yusuf as ya yasa aka yanka shi saboda a lokacin da ya bi wata guguwa guguwar da malaman tarihi suke kira da fitnatu abdurrahman ibn al-ash'as shi abdurrahman ibn al-ash'as wani malami ne wanda ya dauki makami ya yaƙi hajjaji ibn yusuf to sai zamanto yana da gurɓatacciyar niyya ba don allah ya baɗari musa ɗari to sai ya samu magoyan bayan manyan malamai da makaranta sai da ibin jibir yana ciki ƙarshe da hajjaji ya samu galaba a kansu ya sa aka kama sojojin da suka ba shi goyon ba har da sai da ibin jibir duk sa aka yanka su lokacin da zai ba da umarni a je a yanka said ibn jubair saboda zalunci na hajjaju shawa yake a kwantar da mutum a yanka shi sai ya ce shi wannan in kunje za ku yanka shi kada a kalli gabas da shi don za ka san ko dabba za a yanka a gabas ake kallo ko ko kuma alkimla haka musulunci ya ce to waɗanda za a yanka ɗin sai a kwantar da su sai a kalli alkimla da su wai wannan ana sa ran suna kanna alƙibla su ɗan samu wani sauƙi hu to saboda mugunta sai ce shi sa'id ibn jubair idan an je kada a kalli alƙibla da shi a kalli yamma a kalli inda ba alƙibla ba a yanka shi wai yana gani in yi wannan kamar ya disconnecting ɗin shi daga wata rahama ta ubangiji sai ce masu to aiko ko ina aka kalla aka yanka ni, fa aina ma tuwallu fa famma wajhullah da ya ji sai ce ya eh, haka ne to sai ce a riƙe shi yana kallon sama a yanka shi A ce shi kenan ma bayan nan gaba ɗaya ma yana sama inda ya kallon rahama ake kallo ko to sai ibn jubair haka aka yanka shi duniya ta yi asararsa saboda manufa hajjaji ibn yusuf as da shi ya karɓi wannan bayanin daga abdullahi ɗan abbas babban malaminsa ne yake cewa abdullahi dan abbas ya ce alƙausu shi bakan gizo amanun li ahlil ardi min al-garati amana ne ma'ana security ne ga mutanen da suke rayuwa a bayan ƙasa min al-garaki daga cinyewar ruwa daga cinyewar ruwa shine mamayar ruwa kamar yadda aka yi a dufana Ka ga maganar da ta fito a wancan asalin na farko ta fito kenan sai dai can an ce min ba ba'adi qaumi nuhin alaihi salam anan babu wannan anan babu wannan da haka shi wannan bakan gizon da kake gani yana da amfani ga duniya me amfaninsa ga yana abu abbas ya fada security ne ga duniya yana kare duniya daga ambaliyar ruwa idan da babu shi ruwa sai cinye duniya haka ya fada sannan ya ce walmajarratu ita kuma almajarra babu sama'i kofa ce ta sama alladhi tanshaqu minhu wadda daga ita ne aka tsaga hanyoyin sama din wanda ruwa din nan ke bi kamar yadda asalin baya bayani haka abdullahi dan abbas ya fada a cikin wannan bayanin a wani asarin an nuna cewa wani cikin sarakunan yahudawa ne waɗansu a lokacin shugabancin sai na ma'awuya suka rubuto masa wasiƙa cewa suna sanye musu bayani akan ƙausu da kuma almajarra ɗin nan da ma'awuya ya buɗe takardar sai ya ce to ai ni ba da wani bayani akan wannan amma wa kuke ganin ya kamata a cikin malamai na musulunci a kai mawaye bayani mu maida musu da amsa sai mutane suka ce lalle a tafi wajen abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda to shi ne aka tafi wajen abdullahi dan abbas shi ne wannan bayani sai sai na ma'awiyar ya sanya aka rubuta a wasiƙa sai aka aika musu da ita mun gane da haka ilimi na addinin musulunci da kuke gani ba inda bai taba ba wannan chemistry su physics ɗin duk daga musulunci aka fitar da su shi kuma ka'idar ilimi dama a duniya shi ilimi bai da monopoly ba a cewa ilimi na suwa ne su kadai ilimi na wanda ya nema ne don haka abinda malaman tarihi suke cewa farkon al'amari malaman musulunci suke rike da ilimin duniya ga baki daya Jami'oyi wanda aka fara yi a duniya a ina aka fara su kafin a yi jami'a a kasashen turawa an yi a kasashen musulunci ko ba haka ba jami'atul azhar ana cewa ita ce jami'ar da ta fi dadewa a duniya tun kafin a san za a jami'a a ingila mamalon musulunci ne suka kafa ta sannan akwai lokacin daular banu abbanin abbas ne akwai wata gida da suka yi mai suke ce mai gidan baitul hikima ne ko wani abu kamar haka nan namun suna wannan ma malamai ne aka tara waɗansu ma ba musulmai ba ne ba research ake zuwa a yi sai ana rubuta waɗannan research sai ana adana ana acewa da haka waɗannan za a ga su misiri felix ɗin da su lissafi za a ga farko malaman musulunci ne suka fara yi ko su ibn sina to amma da aka kwaci ilimin daga hannun musulmai sai aka kiristantar da shi aka maida shi cikin wani yare ba na yaren musulunci ba har su sunayen malaman ba aka canza bin suna yadda kai musulmi in yi ka zo yanzu kana bincike ba ka iya gane wannan ma malamin musulmi ne ibn sina ai avicina suke ce mu shigo. amma musulmi ne amma yanzu kaga statue din shi ma za a ga sun nuna ma ba musulmi bane ba sun ba ba musulmi bane ba ga su aljabra din nan ko aljabir yake amma suka mai da shi aljabra musulmi sai ya dauka ba nashi bane ba to kaga rauni ne aka samu ta fuskar ilimin musulunci har su waɗanda ba musulmi ba suka zo suka karɓa suka juya da wannan ilimin sai malamai suke cewa yanzu ƙalubalen da ke gaban musulmi shi ne a ƙwato wannan ilimin a sake musuluntar da shi to akwai malamai suna nan waɗansu suna ta bincike na san a uk a court center ta islamization of knowledge su dr Wayake wannan professor salisu shehu suna nan suna ta kokari suna ta bincike suna ta rubuce-rubuce na sake musuluntar da ilmomi ba wai ilmomi suke cewa ilmomi islamization of knowledge santa tana da cikin biyu ke to kaga wannan shine aikin da ke gaban al'ummar musulmai a duniya sannan ko wannan abin ka kalla wannan ya sunansa kirkire-kirkire wanda aka fara yi a duniya inventory idan ka kalla za a ce wani ne ya fara yin jirgin sama misali sai ga an sa wani arni waya fara yin kaza sai ga an sa wani arni akwai malamai na addini malamai musulmai wanda suka yi bincike mai zurfi suka tabbatar da cewa galibi duk wani abu da ka sani a duniyan nan musulmi ya fara shi za a gama lokacin da musulmi ya fara kirkira nashi ila akwai shekara 500 tsakanin lokacin da wannan bature ya zo ya fara nashi shekara 500 su wannan kalubale ne ga mu al'umman musulmi lalle mu tashi mu nemi ilimi ilimin nan kayanmu ne to mai doshi in kawo ba haka ba ba wani mai manufali in wani ya zo ya kwata ya yi to kuma zai hausa mu allah shirin da mu to wannan babu ya ƙare so kamar yadda na faɗa duk waɗannan babukan ya yi su ne don yin raddi cewa ana faɗar waɗannan abubuwan ba wai kamar yadda waɗansu ke cewa ba a faɗa ba to sai ce babu man kariha an yi ƙal allahumma ji'alni fi mustaƙarri rahmatika wannan walikun sulam hmm. na? shi eh. ke na kamar yasu shige shi a kuskure ne ɗan gyaran da za a yi shi ne ba ruwan sama yake shaya ba shi aminci ne zai kara duniya daga cinyewar ruwa amma ba ruwa yake shayewa ba <laughs> shi ne ɗan gyaran to ya kaga shi kila a falsafar bahaushe wala allah kila yana kallon cewa tun da an ce shi ne aminci ba zai cinye duniya ba ruwa kaga ya kila ta hanyar tsotsa ruwan ne wannan hasashe ya ne ban san asalin dalilin da ya sa bahaushe yake faɗar haka ga bakan yi zaba ko kuma ya tsaya ya yi nazari ne mun kana haka za a galibi in hadari ya fito bakan gizan in ya fito hadarin bai cika yin ruwa ba ta jiriba ta nuna haka bai cika yin ruwa ba amma wannan bai nuna kuma ba zai ruwa ba ina eh. ne eh, eh, ma hamma experiment ko hamma maka experiment ko a je a dimmin yi wannan buwa amma <clears throat> kai ga abinda musulunci yanzu yake gaya maka wanne za ka ɗauka yauwa shi ne wannan mu mun yi shi kuma haka din ne za a gan shi amma kai wanda kake gani shi ne irin wancan na sama to ba ka san shi yadda na saman yake ba kuma dama can shi musulunci bai cin karo da abinda su masu sayansu ke fada domin ai allah ne yake kaddara abubuwan sai su faru ka gane kamar yadda ka ce hasken ranar ya bugi ruwan da ke can sai nan ya ba da wannan abin gaɗin ai allah ne yake ba da wannan yanayin domin inda za ka gane allah ke haifar da yanayin ai ba kullun ne ba irin hakan take faruwa wani lokaci yanayin zai faru amma sai ba kan giza kaga ba shi ke yin kansa ba kenan yan kauda idan abin ya faru dole sai bakan giza ya fito to dole zai ta fitowa to amma sai yaga ana iya damuna gaba ɗaya ba a share ba gaba kan gizo sau biyu ko sau uku wani lokaci kafin to kaga wannan ya nuna akwai wanda yake kaddara shi to waɗansu abubuwan da kake kallo suna faruwa ɗin idan an tsaya an nazarce su za a iya gane abu kaza ke faruwa sai abu kaza ya faru amma da kaddara ubangiji to shi kuma ubangiji ta'ala akwai fa'idar da wannan abin yake ba duniya su masu science ba za su iya gano wannan fa'idar ba dole allah ne zai tabbatar maka da ita ta hanyar ilmomin da ya sabkar na alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka gani so idan irin wannan ya faru su masu science bar masu magana su ake shi ya sanya malamai suke cewa wanda zai karanta irin su geography din nan to yana da kyau zaman to yana da ilimi na addini zai ga ayoyin allah a fili kasan farko ma da musulmi suna kyamar geography akwai malam halilu musa katsina yana nan katsina yana ba mu labari ya karanta geography a avu shi ya digiri a kan shi lokacin da ya yi a aflayin ba shi ya aflayin ba amma da aka tashi ba da admission sai aka ba shi geography sai ya ce bai yi amma sai ya ce bari da ya tambaya ce har gida je ya samu malam abubakar guji da admission ɗin ce alga wata mala na yi aflayin kos ɗin na yi aflayin kuma ni ga abin da aka ba to sai na ji na samu damuwa ban sayan wannan kos sai mala ya ce mai saboda ne sai ce saboda akwai kahirci ciki ya ce to ku shiga ya zama wajibi ka je ka yi shi ku je ku sai ku gyara kahircin da ke ciki to ya ce wannan shi ya sun ya sai ya je ya yi to kuma kaga abin ya taimaka masa amma da hannun musa duk wanda ya ga yana duba lokacin sallah a tsina kusan shi ya koya mai shi kuma wannan ilimin na addini ne ya convining da shi na geography ya zo ya gama ko lokacin sallah ma yawancin limaya ba su ba shi ya fara ce ya kira wa limama ya ce ku zo a zo a rinne abin nan practical sun kofa keke nan suke yi an fi shekara 40 ina gaya maka wannan yake zuwa ana duba duk sati weekends so duk wanda za a ga yanzu yawanci dai a katsina yana iya duba lokacin sallah a zahar yana iya duba lokacin la'asar su shafaƙi ɗin nan ya kasan ma da shafaƙi, shafaƙin wala duk sun mala hannun musa ya kura shi to kaga ai ilimin ya yi amfani ya yi amfani wa alaikum salam Hmm. a'a dokai ka sa inda yake shi malamin kan gizo yana hitowa a yamma malam kawar ko dai kai ka rude a yamma yana hitowa gabas yana hitowa kowane sa'i a to eh, eh, eh, eh? to shi ne nike cewa bakan gida? to to eh? allah ya samu dace malam ya ce babu man kariha an yi allahumma ja'alni fi mustaƙarri rahamatika malam ya ce wannan babi zai karantar da mu hujjar wanda yake kyamar mutum ya yi addu'a ya ce allahumma ja'alni fi mustaƙarri rahamatika ya allah ka shigar da ni cikin tabbatacciyar rahamarka akwai kyau wannan addu'ar ko babu kyau ya Allah ka shigar da ni cikin tabbatacciyar rahamarka to mala ya ce babu man kari an yi wannan babu zai karantar da mu hujjan malaman da suke ganin makaruhi ne a faɗa haka wa <laughs> gane to bari mu ji hujjarsu malam ya ce haddasa na musa ibn ismail ƙala haddasani abul harisi alkarmaniyu ƙala sami'utu rajulan ƙala li'abi raja ƙala li'abi raja aqra'u salam wa as'alullaha an yajma'a bayni wa bainaka fi mustaqarri rahmatihi قال وهل يستدي أحد ذلك قال fama mustaƙarru رحمته kala aljannatu ƙala lamtusif ƙala fama mustaqarru rahmatihi kala ƙuntu rabbul alamina wannan hadisin alharis alkarmani shi ya jiyo wannan hadisin yake cewa sami ito rajulan ƙala da abi raja'in na ji wani mutum ya ce ma abu raja waye abu raja shine imran ibn milhan imran ibn milhan an ce a daraka zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarahu walahu riwayatun wa ilmun bil qur'an kana lahu ibadatun amma qaumahu 40 sana kana fiqatun wa kana fihi gablatu wannan ibn raja shine imrana ibn milhan an ce ya riski zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma walam yarahu bai taba ganin annabi ba sun hada zamani da manzan Allah amma shi yana can wani gari daban kuma musulmi ne amma bai taba ganin annabi ba yana da ruwayoyin hadisi kuma ma'abucin ilimin alkur'ani ne sannan kuma mutum ne mai yawan ibada an ce ya yi limanci a garinsu shekara arba'in yana limanci ya rasu shekara ta ɗari da tara bayan hijira mun gane to wannan shine abu raja to wani mutum ya zo wurinsa shine ce sami ito rajilan qala abi raja'i na ji wani mutum ya ce ma abu raca ya ce masa akarau alaikas salam ina ma gaisuwa ta musulunci shine akarau alaikas salam ina karanta maka sallama ta musulunci ana cewa haka kuma kana ma iya aika ma wani can wani gari ka ce in kaje ka ce ma wani ina karanta mai gaisuwar musulunci ya halatta nan gaba ma zai zo mana babin sallama duk za ka waɗannan abubuwa to da ya ce mashi haka sai ya ce wa as'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmatihi sai ce kuma ina roƙon Allah ya hada tsakanina da kai ya haɗa da ni da kai fi mustaqarri rahmatihi a cikin tabbatacciyar rahamarsa kala sai shi malamin ya ce mashi wahal ya staɗi wa ahadun zalika yau akwai wanda yake iya shiga cikin tabbatacciyar rahamar Allah in tambaye farko da ya masu kenan sannan ya ce mashi fama mustaƙarru rahmatihi to mima kake nufi da mustaƙarru rahmatihi ɗin da ka ce ƙala ya ce aljannatu ina nufin aljanna kala sai malam ya ce mashi lantu sifto baka dace ba mustaƙar rahamati ba aljanna ba ce ba to da ya ji ya ce haka kala sai shi mutumin sai ya ce mashi tofa ma mustaƙaru rahamatihi to me mustaƙaru rahamatihi din kala ƙultu sai ya ce allah sai ya ce rabbul alamina shi ubangiji shi ne mustaƙar rahamatihi ba aljanna ba to ta yaya <laughs> Eh? ta yaya ah, muhammad nasir da albani rahimullahu ta'ala ya yi magana ya ce wannan yana nuna falalar wannan malamin abin raja sannan kuma yana nuna iliminsa mai zurfi ne da kaga wannan bayanin ba kowa zai fahimce shi ta daidai ba mustaƙarri rahmatihi ya ce aljanna ake nufi sai ya ce a'a ya ce to mai mustaƙar rahamati sai ya ce allan da kansa shine mustaƙar rahamati kun fahimta? eh to ta yaya yadda abin yake ne idan ka ce aljanna ita ce mustaƙar rahamatihi rahamatihi ka ce rahamarsa wannan rahamar siffa ce ko ba siffa ba ce ba siffa ce tawa ta ubangiji aljanna ita siffa ce ita kuma halƙun lahi ce idan ka ce ita ce aljanna to yanzu ka mai da aljanna ta zama mai siffar ubangiji sai ce ita kuma ba siffa ba ce ba da haka mustaqar rahamatihi shine shi ubangijin subhanahu wata'ala shi ke da tabbatacciyar rahama tabbatacciyar rahama siffa ce ta ubangiji ita kuma aljanna halitta ce kun fahimci kun fahimci inda yake nufi haka yake nufi haka manyan ma ibn al-qayyim bujawziya yayi wannan bayanin albani ma haka yayi wannan bayanin kusan shi ma mun gane Allah shi da mu abinda zai ƙara nuna maka haka shine a can cikin alkur'ani surata ali imran Allah ya ce wa na ladina yabdadu wujuhuhum sai ya ce mi fa fi hun fiha khaliduna suna cikin rahamar Allah yanzu nan ba aljanna ake nufi ba a'a wannan ni'imar da suke samu Allah ne ya musu rahama kun gane kenan rahamar Allah siffa ce ta Allah ba ita aljanna da ake nufi ba don haka ne daga cikin addu'o'i ba a cewa wannan ba ka cewa ya Allah ka shigar da ni cikin tabbatacciyar rahamarka a sai dai ka ce ya Allah shigar da ni aljanna <laughs> ko gane ta yana daga cikin abubuwan da ba a Da ƙarar bukari babu lata subbud dahara sai babi na gaba shi kuma zai karantar da mu cewa a cikin ladabin musulunci cikin maganganun da ba a yi ba a zagin zamani addahar shine zamani mutum ya ce wannan zamanin namu ya zage shi ba a zagin zamani ko yanzu ana shan wahala ka ce wannan zamani na wani allah ne mashi ba a yi <laughs> mun gane shi ne lati subu addahar manzo abbala ya ce babin da zai karantar da mu ba a zagin zamani ƙalar bukhari haddasa ismailu ƙala haddasa ni maliku an abi zinadi an al'araj an abi hurairata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala la ya ƙulanna a hadukun ya khaibatar dahar fa inna allaha huwa dahar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin na abu huraira ya ce la ya na a ya kai batar kada ɗayanku ya ce ya minene kai batar ko mai kai batar dahar shi ne alhirman alhirman shi ne kamar misali mutum ya ce ya ce ko kuma suka ce huwa du'a'un aladdahar shi ne mutum ya addu'a ga wani zamani cewa kada ya saukar da alkhairi misali damuna ne ta zo sai mutum ya ce wannan damunar kada allah ya sa mata albarka ko allah ya sanya kada a samu amfanin gona mai amfani shi ne alkhaiba ɗin alhirman hanawa ka yi addu'a wani zamani ya hana wani alkhaibi mun gane to ya ce kada wanda ya faɗa haka saboda mai fa'in allaha huwa dahar domin allah shi ne zamani ba zamanin da yake bada abuwa ke ba da allah ne ke bada قال البخاري حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن أبي بكر ابن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أهدكم يا خيبة الدهر قال الله عز وجل أنا الدهر ursilul laila wan nahar fa idha shi'tu qabastuhuma wala yaqulanna lil wala yaqulanna lil inabi al karam fa innal karama ar rajulul muslim a wannan ruwayar ita ma ta abu huraira ce allah ya kara masa yarda ya ce layakul ahadukum ya khaibatar dahar kada ɗayanku ya ce ya khaibatar dahar wannan zamani kada allah ya sa masa albarka kada ɗayanku ya ce haka lahu azza wa jalla allah mai girma da ɗaukaka ya ce ana daharu ni ne zamani ɗin kun gane ce ni ne zamani ya ce ursilun laila wannan har ni ke zowa da dare da yini ni zan kawo dare sannan kuma in kawo yini da haka ni ke zowa da zamani idan ka ce kada wani zamani ya zo da alkhairinsa to ba da zamanin kake ba da wa kake da allah kake don allah shi ke zuwa da wannan zamanin sai ya ce fa'iza shi itu huma in nasu in ji allah kenan sai in riƙe su in dare ya zo in ƙi zuwa da yini ko kuma in yini ya zo in ƙi zuwa da dare ya za ku ba mai iya wani abu ba kaga an gama da waccan magana sai ya ce wala ya kulanna lil inabi alkaram kada kuma ku ce mai inabi alkaram shi inabi yana da suna biyu ana ce mai inabi ana ce mashi alkaram da larabci da musulunci ya zo sai ya soke a ce mashi alkaram ya ce fa'in alkarama a rajinin musulun domin alkaram shine mutum musulmi shi ne karam ba inabi ba sai aka hana a ce ma inabi alkaram sai dai mutum musulmi shi ake ce ma alkaram da haka nan gaba za mu gababi cewa ba a ce ma inabi alkaram kamar yadda su suka saba a yaren larabci kafin zuwan musulunci mun gane to babu la yuhiddu rajulu ila akihin nazara izawalla babi na gaba ya ce zai karantar da mu cewa kada wani mutum ya harari wani mutum idan ya juya da baya shi ne la ya ila eh, a fihin nazar kada ya harare shi a lokacin da shi wancan ya juya da baya in ma harare shi za ka yi ka harare shi yana gani <laughs> ya san ka harare shi ba ya wuce hararar mai zafi ya wuce ƙarar buhari Haddasana bishiru ibn muhammadin ƙala akbarana abdullahi ƙala haddasa hamadu ibn zaidin allaif an mujahidin ƙala yukrahu an yi hiddar rajul ila a fihin nazar aw yutbi'ahu basarahu idha walla aw yas'aluhu min ji ita. wa aina tazhabu wannan hadisin daga mujahid kala ya ce yukrahu ana kyamar an yi hiddar rajulu ila a kihin nazar mutum ya kafa idansa ya ta kallon wani mutum idan ya juya ba tare da ya ɗage idansa ba auyu basar hu idawalla ko kuma ya bi shi da gani a lokacin da shi wancan ya juya da an hana wannan ya tsaluhu ko kuma ya tambaye shi min aina ji ita daga ina kake ana yi ku kaga mutum kace daga ina kake an hana <laughs> ko kuma wa aina zahabu ina za ka shi ma <laughs> to wannan hadisin hadisi ne da ifi da aka aras eh, da aka ce ba a cewa idan za ka tuya za a ce a haɗu eh, eh, hadisin da ifi ne a cikin isnadinsa akwai laisu ibn abi sulaimin an ce iktalada jiddan walam ya tamayyaz hadisuhu faturika daga baya ya samu iktiladi ya dangarwa ya hadisai sai ya kwaso wancan sai ya hada da nashi daga baya ma an ce ya ware hadisan shi ma bai san nashi din ba ma to kaga faturika sai aka rabu da shi aka daina karba hadisun sai ya samu matsala kenan Allah ya shirye da mu to yana ganin anan za mu tsaya idan allah kai sati mai zuwa sai mu tashi ana cewa mutum waye laka ko ba a cewa a kira sallah wanda lais nan waye sanya eh wani mu ne Allah ibn abi sulaimin sunan shi laysu ibn abi sulaimin wancan babin wanda ya magana a kan zagin zamani dinnan hadisin da shi imamul bukari ya kawo hadisi ne kamar ba za ka ce sarihi ba dangane da babin da ya kulla ne akwai hadisan da su directly suka magana a cewa ba a zagin zamani din amma sai ya kawo wannan wanda shi a ah, muhammad nasiru ya albani rahimullahu ta'ala ya hakaito ta magana ke cewa munziri wa ma'anar hadis ainihin hadisin abinda yake nufi wannan wannan yace annal arab kana idza nazalat bi na nazilatun wa sabathu musibatun au makruhun yasubbu ad-dahr itiqadan minhum a sabahu asabahu fi'lu ad su mutanen jahiliya a lokacin jahiliya sun kasance idan wani abu mummuna ya fada musu ko wata musiba ko wani abu kamar haka ne sai su zagi zamani sai suna cewa wannan zamanin shi ya kawo wannan abu ko shi ya hana in samu kaza mun gane shi ne ma'anar wannan ya haibatar da da suke fada zamanin nan shi ya jawo min wannan abu shi ya hana in samu kaza kaga wannan shi ma nau'i ne na zaki shi sa imam bukhari sai ya ce la ta subbu da amma sai ka wannan hadisi to da musulunci ya zo sai ya hana domin shi zamanin ba shi ya kawo abun ba wa ya kawo abun Allah nauta ala ya kawo da haka idan ka zagi zamanin to ba shi ka zaga ba wanda ya zo da abin shi kake neman ka zaga ke sanya sai aka hana mun gane karkace ya kai bata dahar sannan kuma akwai ma lati shubbu dahar fa inna allaha azza wa jalla qala ana dahar akwai hadisin da ya zo da haka lati shubbu dahar ce kar ku zagi zamanin, to kaga wannan shi ya fi zama sarihi a cikin abin da allah ya samu dace na? kashe? ya eh, shi yake nufi shi duka allah ke kawo komi in kuna jin daɗi allah ne in kuna shan wahala allah ne na ya ce eh su ka gani mm. shi allah ke jujjuya duniya da al'amuran da ke allah ke kawo zamani to ba a son aibanta in matsala ta samu kar a jingina ma zamani mun gane kamar masu cewa yaran zamanin nan lalatattu ne ko wani abu kamar haka ne a a dai ce yara a wannan lokaci sun samu matsala ta tarbiyya ko wani abu kamar haka ne amma da an jingina abin ga zamani to shi zamanin ba shi ya kawo kan shi ba kawo shi aka shi ba kaga sai abin ya koma ga wanda ya kawo shi allah shi da mu ce yana gana za mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa insha allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata halin da mu take ciki na sati satan mutane da zubar da jini da kashe-kashe da al'amura da ga sunan kullum sai kara san da solo suke sai ƙara dagulewa suke muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da aminci da zaman lafiya ba don halayenmu ba sai don tausansa da rahamarsa abinda yake ƙara nuna mana cewa abubuwa suna canza kuma suna ƙara ƙamari ne yanzu fa a najeriya ila kwamfai ɗin shugaban ƙasa ne kawai ba ya tariya amma dai na ɗan majalisa an sha tariya yanzu ga shi ya dawo ma har kwamfai ɗin gwamnoni ana tarewa kuma kwanakin baya zulum allah ta'ala kada ya tseratar da shi amma an kawo mai farmakin da yadda ka san afin haka aka dinga harba bindiga amma dai allah ya tsare shi ba abin ganin shi ba tun sai ga shi jiya gwamnan binuwe shi ba an tare shi an tarwatsa su a yadda ya ce ya ce ya ce ya yi gudun kilomita ɗaya da rabi kayan sai inda zai tsira ga gwamna an tarwatsa tawagar gwamna gwamna ya ruga to yanzu zuwa ya rage a najeriya wanda ba za a iya tarewa ba sarakuna dama sun su wannan an sha tare su kwanakin baya sarkin kauran na moda tsakanin zariya zuwa funtuwa aka tare shi haddan sallin shi aka shi wannan makon da ya wuce sarkin birnin gwari zai je kaduna allah ya ce yana da sauran kwana ya yi makwamandan air force wanda ke wurin magana cewa in zai je kaduna allah zai tafi da shi shi ya hau jirgi ya tafi amma ya ce convoy din su tafi a mota su hada a kaduna in kaga yadda aka yi wa motar tashi ya hidi da kan shi ya ce da allah ya sa yana cikin da ya mutu amma wannan akasin da aka samu shi ya fi jirgi irin da helikopta din nan mai zuwa su kuma convoy din da suka bi ta hanyar to kaga in za a tara sarki a tara gwamna a tara minista a tara dan majalisa to waye yanzu a najeriya ba za a iya tarewa ba hai babu shi ila sai dai shi shugaban ƙasa. to shi yasa abin yake da ban tsoro kusan najeriya tana neman ta zama irin ƙasar da ba doka da oda din nan ma'ana mai karfi ya kashe wanda bai da karfi yanzu jiya ko da zama nike gani 'yan ta'addan daji a zamfara sun yi doka cewa sun hana wannan haƙo zinari da ake to su a matsayin suwa za su yi wannan dokai kaga kenan ya nuna cewa ba gwamnati to shi ya sanya duk manazarta wanda suke kallon abubuwan da suka faru a wadansu kasashe, wallahi suna tausaya ba ƙasar nan hanyar da take tafiya a kai ba ta da kyau yanzu a duniya akwai index report kwanan nan ina ji ko shekarar jiya ne aka fidda shi suna ƙididdigar kasashen da suke da haɗari wajen zama yanzu a duniya najeriya ce ta uku eh, siriya ku ga yakin da ake siriya siriya ce ta farko bayan siriya sai iraki najeriya ce ta uku yanzu dan najeriya yana cikin waɗanda suke rayuwa cikin haɗari sai ya kalli ƙasa afghanistan yanzu a wannan ƙididdigar haɗin afghanistan ya fi kwanciyar hankali akan ɗan najeriya ba kalli somaliya ɗan somaliya ya fi kwanciyar hankali akan ɗan najeriya ko ba za ka yi yankarin wasu na da hujjojin da suka kalla to shi sanya abin yake ba da wani irin bayani wanda baya da kyau mu dai ci gaba da yin addu'a mu ta roƙon allah ya kare mu ya kare ƙasanmu ya kare jiharmu ya kare mu baki ɗaya amma abin yana da muni yana da haɗari wallahi saƙon da ke ci. jiya tauka gani amma ba su ba ko inna lillahi Allah sauke eh Allah sauke to sai na ƙarshe kuma yadda aka ce an yi gobara a kasuwar katsina kusan sun ce tun karfe 8 aka fara wutai na safe kenan to amma dai har wajen sha biyu haka har ma gaban shi ana dai ta kokarin akwai tausai da yawan 'yan kasuwa shagunansu sun koma toka ba abin da aka cire ciki kuma kun san 'yan kasuwa suna da wata al'ada ta aji kudi a shaguna da kusa in ka gama ciniki karhe shidda to hadari ne ka dauki kudin nan ce za ka tafi da su gidanka to yawanci a shagunan suke barin kudinsu to wani zai zo shagon ba kayan ba kudin sun cinye gaba daya da haka da jarin da komi yana ciki wannan ba karamar jarabawa ba ce da haka suna bukatar addu'a matuka ga mu kasar musakarar kasa ce ba wani tsari na tallafi ko wani abu kamar haka yanzu gwamnati za ta cewa za a tallafa za a tallafa karshe za a zo a tallafa din kudin ma ba zai je wajen wani kasuwa ba wani ma yana gida ba ma dan kasuwa bane ba kana ya gani ya samu kudin shiga dan kasuwan na ainihi bai abin gaba sannan tallafin Najeriya bugun zuciya ba yake sawa to kana da dukiya miliyan 50 shagonka an kawo biyar an baka an tallafa ma a ka'ida kamata ya kowa ya lissahin abin da ya rasa wallahi gwamnati mai da musu kudin su saboda a cigaba da kasuwanci dan yanzu wani kaga ya rasa abin yi shi kila yana da yaya kasuwancin nan shi kada ya iya jarin kuma ya kone a kasuwanci wani shagon shi mutum ashirin ke aiki karkashin shagon nan suke ci nan suke sha ba shagon mutum ashirin ɗin yanzu sun shiga wani yanayi ba su kaɗai ba har da iyalinsu wanda suke a gida to idan irin wannan ta faru taimakawa mutane ake taimako na hakika wanda zai iya mai da mutum hayyacinsa ya ci gaba da sana'arsa shi yasa musulunci da ya bude kofar bara wa aka ce ya bara aka ce wanda ya cancanci yin bara ya shiga ciki wata musiba ta fada mashi a ciki akwai gobara musulunci da ya bude mai kofar bara ya aka ce aka ce har sai ya koma noman to amma yanzu za ka zo ka yi ta jin maganganu wana kawai wani wallahi ƙara hawan zuciya ƙara bugun eh, ciwon hawan jini za a sanya mashi saboda za a zo a ce za a tallafa tallafin za a gaba wani tallafi ba ne ba to haka za ka ji suna ta bayani suna abin da ya akwai ban takaici akwai ban tausai asara ta riga ta zo baya da za a yi kaddara ce to fatan da muke da addu'ar da muke allah ta'ala ya sanya su ci wannan jarabawa da aka yi musu sannan kuma allah subhanahu ta'ala ya sanya ko ya kare su daga tagayyara sanadiyar wannan al'amur da ya fada waɗansu mutane ma maganar da suke bata dace ba wani wai sai cewa ba a zaka tun baka tashi mai wa'azin bai zaka ba sai da dukiya ta kore wannan ba gaban wannan ba cewa yanzu gaba ce ta a tausa eh, mun ji suna da kurakurai suna da kaza a kasuwan wani yana kasuwancin nan bai sai da ake kasuwancin nan amma wannan gabar dai ta yanzu duk ba ta wannan manganin ba ce ba yanzu gaba ce ta a tausaya wa mutum saboda halin da ya samu kanshi a ciki amma wani sai ka ji ya kwaso wata magana to ainihin 'yan kasuwan ne ba su zaka ainihin 'yan kasuwan ne ɓoye kaya suke ba yanzu ne ya kamata a gaya musu wannan manganin ba wallahi tausayi suke bukata suna bukatar a tausaya musu to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita ya tausaya musu ya kawo musu agaji daga wurinsa ya kare su daga shiga cikin yanayi ko ta gayyara duka Allah subhanahu wata'ala shi ne iko ne akan wannan sannan ya zama wajibi mu gane shi bin doka yana da yana da daɗi wallahi irin abin da ya faru a kasuwar sokoto sun shi ne abin da ya faru a nan an zo an yanka fili ga inda aka ce shago ya tsaya mutum ya zo ya rufe wannan hanyar duk kasuwa ta zamani za ga an yi ta yadda mota za ta iya shiga ko'ina daga cikin manufar yin hakan shine in irin wannan ranar ta zo motar da ke kashe wuta ya zamanto za ta iya shiga ko'ina a cikin kasuwa to yan kasuwa sun zo sun yi son zuciya an tattara waɗansu hanyoyin motoci sun kasa shiga so abinda ya kamata kila a ce an kashe cikin awa biyu sai ga an yi awa uku ko awa goma ma ba a kashe ba saboda wani wurin sai an zuwa ɗauki ruwa ko aboki ta za a ce a wasa to ka gada akwai irin waɗannan matsalolin to waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata bayan wannan abu ya wuce hankali ya dawo mutane sun dawo cikin hayyacinsu a zo a kalli wani tsari za a yi don kada irin wannan abin ya sake maimaituwa a nan gaba wanda ya zama wajibi a yi wannan tsarin sannan mutanenmu da kuke gani mutanenmu da kuke gani ba su da tausayi ba su da imani waɗansu daga ciki yau barawon da aka kaba ba su irguwa ana wannan bala'in kana kallo amma wai kai kana da ƙarin haɗin da za ka ɗauki kayan wani wai ka gudu da shi kai ka samu Ko kuma ka cire mutum sai ka kasa gane ma me yake nufi to shi ba jihadi ake yi balle ka ce gani ba ce ka samu taimako ya kamata ka zo ka yi to allah sauka tsakanin babura waɗanda aka ɗauka wani ya zo ya aje mashin ɗinsa yanzu ba ta mashin ɗaya ke ma shagon shi ya kama da wuta wani sai ya zo ya ja mashin ɗinsa ya ƙara da shi gaba so da yawa an dauki babura da yawa sannan inda shagunan kuma wutar bata je ba don gudun je sai a buɗa sai a ce a kwaso kayan to wani in yaje bukun kwasowa sai ya gaba sai ya gaba to don ma kamar da yadda mugin na ɗan samu bayani wajen waɗansu sun ce da 'yan sanda suka lura da haka duk hanyoyin da ake fita sai aka ace 'yan sanda in ka taho da kaya za a ce na waye sai ka ba da bayani gamsashi cewa e wannan kayan naka ne ko kuma na wani naka ne ceto ka zo in ka kasa yin bayani kawai sai a dahe ka to yanzu waɗannan mutanen su da suka yi wannan su wace irin zuciya ke gare su to kaga wannan shine musibar da muke ciki musulmi bai tausan musulmi kuma abinda zai baka haushi yanzu dai a tattara su wala ba za a ga arni ko ɗaya ba za a duk mu ne to allah ya sa allah sauke wannan halina mai ya zama mai muni wallahi inda a irin wannan yanayin baka taimaka ma ɗan uwanka musulmi ba a bai kamata ka zalince shi ba kamata ya kai in kaga wani ya ɗauka ba ka amso ka maido amma kai za ka sanya hannu ka ɗauka ka yi da shi saboda rashi to ka gani an yi hadari wani zai zo ya sanya hannu aljihu in kudi ne ya cire ya ta yi da su to yanzu wanda ya wannan me ba zai iya yi ba ko kuma Ma sha shahidi a makabarta an je makabarta wani ya zuwa to shi wadda mai je yi makabarta kako ga inda ya sata ya ji to allah ya sauwaƙi don wani bawan allah ya kama gawa zai saka don uwa ne wallah ya ce ya ji lokacin da ake taba mai aljihu shi ya ɗauka kowa haɗowa za ta yi wani yake ƙoƙarin ya gyara don bai tunanin a wannan wurin ba wani zai cire wayan shi wallahi sai da aka gama rufe a kawai sha hayaji babu a nan wurin aka kira wayan ha an kashe kaga wanda ya dauka ma gyara ya je ba sata ya yi domin yana dauka sai ya kashe a cikin kabari a cikin kabari a cikin kabari mutum ya yi wannan to yanzu wannan ina ne ba zai iya zuwa ya sata ba ko mutum ya zo masallaci ya saci alƙur'anin masallaci to wai shi wannan waya masata eh <laughs> ya san hau al'ur'anin da ba kowa ba ne ba na masallaci ne shi masallacin ya san na allah ne ba masallacin amma sai zo ya ɗauka kuma ya san allah yana kallon shi sai zo ya ɗauka ya tafi da shi ko kuma mutum ya shigo masallaci ya yi fasikanci wace mai in yi wannan za a samu kudi an sha kama ko kwanakin ba bai fi wata nawa ba a katsina walla akwai masallacin da suka yi magana sun kama wani ya shiga da wani yaro suna duwaɗe a cikin masallaci to yanzu wani bala'i ma wanda ya shigo wanda za a gane ma mutane kawai zukatan sun bushe wai yanzu bayan ba an shiga masallacin boka ya ce a shiga masallaci a yi za a samu kuɗi to wai a masallacin ma yanzu wani sabon sanu kuma da ya to a masallacin ma in akwai makara wai cikin makarar za su shiga makara wadda ake ɗaukar gawa wadda da mu lokacin muna yara masallacin da ke makara ba mai shiga shi da kale ga akwai makara wala ba ƙara ko ba saboda ci kake ka wadda ka shiga <laughs> za a dahe ka wai amma yanzu wainan ciki za a shiga cikin wannan makarai to shi to shi sa in ka kalli waɗannan abubuwan sai ga al'ummar ta yi lalace wadda waɗannan abubuwan da suke faruwa sai kamar sun cancanci su faru a cikin kuma duk wannan abubuwan da ake kullum kuka muke an kashe ware an yi kaza an yi kaza duk da waɗannan laifukan da ake yi ba za ka kwatanta su da laifukan da su shugabanni ɗin suke ba nasu sun fi wannan nesa ba kusa ba to amma dai yana da kyau mu ma talakawa mu yi ƙoƙari mu gyara waɗansu laifukan don mu samu sauƙi a wajen allah allah ya kawo mana mafita ya kawo mana sauƙi ba don halayen mu sai don tausansa da kuma rahamarsa fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi